Die familie van die Levite het gekom na die priester Eleazar, na Joshua sien van Nin en na die familie van die Israelitiese stamme toe. Die familie het met hulle gepraat in die stad Silo, in die land Kanaan. Hulle het gesê, die Heere self het vir Mooses gestuur om te zeggen dat ons dieren moet kry waar ons kan woon, en ook wij veld voor ons dieren. Die Israëlieten het toegedoen soos die Heere gesê het. Hulle het vir die Levite stere gegeen stede saam met weivende. Hulle het lookies getrek, en die Kaat-familie het hulle grond gekry. Hulle het vir die priester van die nageslag van die priester Aaron 13 stede gegee in die landen van die stamme Jeda, Simeon en Benjamin. Hulle het vir die ander leviete van die Kaat-familie 10 stede gegee in die landen van die stamme Ephraim, dan in die halve Manasse stam. Hulle het vir die Gerson familie 13 stede gegee in die landen van die stamme Isaskar, Osir, Naftali en die halve Manasse stam wat in Basan woon. Hulle het vir die Merari familie 12 stede gegee in die landen van die stamme Ruben, Gad en Sebon. Die Israëlieten het lookies getrek om die stede saam met hulle weivelde vir die Levite te gee. Die Heere het vir Mooses gestuur om dit te zeggen hier is die name van die stede wat hulle vir die leviete gegee het in die lande van die stamme Jeda en Simeon. Hulle het eers lookies getrek, en die leviete van die nageslag van Aaron wat aan die kaart familie behoort het, het hulle grond gekry. Hulle het vir hierdie leviete gegee die stad Kiriat Arba in die Jeda berge, die stad en sy weivelde. Kiriat Arba se ander naam was Hebron. Arba was die voorvader van die Enak mensen. Maar Caleb sien van Jefune het die koringlande in die klein dorpies nabij die stad gekry. Die nageslag van die priester Aaron het die stede gekry, die Asseerstad Hebron, en Libna, Jatter, Esemua, Golon, Tiber, Ayen, Jeta en Bitsemes, elke stad met sy weiveld. Dit was die nege stede van hier die twee stamme, hulle het van die Benjamin stam ook hier die stede gekry, Geon, Geba, Anatot en Almon. Dit was vier steden, elke stad met zijn weiveld. De priesters van die nageslag van Aaron het dertien steden gekry, elke stad met zijn weiveld. De Israëlieten het lookies getrek, en die ander leviete in die kaat familie het hulle grond gekry. Hulle het van die Ephraims familie stede gekry, die Asseelstad Sigem in die Ephraim berde, en die stede Geser, Kepsayim en Bethuron, saam met die weivelle by die stede. Dit was vier stede, hulle het van die dan stam ook hierdie stede gekry, die stede Eldeke, Gebeton, Ayalon en Gatremon, saam met die weivelle by die stede. Dit was vier stede, hulle het van die halve manasse stam hierdie stede gekry, Taanak en Gatremon, saam met die weivelle by die stede. Dit was twee stede, die ander Levite in die Kaat familie het tien stede gekry, saam met die weivelde by die stede. Die Levite en die Gerson familie het van die halve manasse stam in die land pas aan die asielstad Golan in die stad Astarot gekry, saam met die weivelde by die stede. Dit was twee stede, hulle het van die Saskar stam hierdie stede gekry, Kishon, Taberat, Jarmet en Inganem saam met die weivelde by die stede. Dit was vier stede, hulle het van die Asser stam hierdie stede gekry, Misal, Abdon, Gilkat en Rechop, saam met die weivelde by die stede. Dit was vier stede, van die Naftali stam het hulle hierdie stede gekry, die Asseerstad Keres in Galilea en die stede Gamordor en Kartan, saam met die weivelde by die stede. Dit was drie stede, die Gerson families het dertien stede gekry, die ander Levite, die Merari familie, het van die Sebon stam hierdie stede gekry, Joniam, Kartan, Timna en Nalal saam met die weivelde by die stede. Dit was vier stede, hulle het van die Rippenstam hierdie stede gekry, Weser, Jaas, Kedemot en Mefaat, saam met die weivelde by die stede. Dit was vier stede, hulle het van die Gaatstam hierdie stede gekry, die Asseestad Ramot in die land geleerd, en die stede Maganayim, Gespon en Jaser, saam met die weivelde by die stede. Dit was vier stede, Die ander leviete, die Merari familie, het 10 stede gekry. Die leviete het allemaal saam 48 stede van die Israëlieten gekry, saam met die weivelde bij die stede. Daar was weiveld bij elke stad. Die Heere het vir die Israëlieten die land gegee wat hij voor alle voorvaders beloof het. Die Israëlieten het die land gevat en hulle het daar gaan woon. Die Heere het die Israëlieten laat wen teen al die vijanden rondom hulle, hij het dit vir hulle voorvaders beloof. Nie een van hulle vijanden kon hulle oorwin en bly staan nie. Die Heere het die Israelite laat wen teen al hulle vijanden. Alles wat die Heere vir die Israelite beloof het, het gebeurd.